assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga allah maɗaukakin sarki da ya ba mu ikon hallara a wannan fili na bayanin wato littafi fannu ta'amuli bai na zaujain in ba manta ba muna cikin bayani ne gami da wato fannu ta'amul ma'azzauj yadda mace za ta yi mu'amalanci wato mijinta a samu fahimtar juna a rayuwarsu ta aure bayanin da zamu ci gaba a kai shine exhibit rida zaujiki wato ke a zaman ki na mace a gidan mijinki ki iya kokarin ki ga cewa kin samu yardan mijinki rida zaujiki miftahu sa'adatiki wato samun yardan mijinki fa shine mabudin rabotanki a nan duniya hatta lahira fahuzi bi ridahu bi annahu tariquki ila aljanna saboda haka a zaman ki na mace a gidan mijinki ki iya kokarin ki rabota da yardan mijinki saboda wannan ita ce hanyar ki ta zuwa aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar da hadisin da imam muslim ya rawaito a cikin sahihinsa ayyuma ra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalat aljannata duk wata mata da ta mutu alhali mijinta yana mai yadda da ita to wannan matar za ta shiga aljanna in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ki iya kokarin ki kar mijinki ya mutu ya bar duniya yana mai fishi da ke kar ke kuma ki mutu ki bar duniya mijinki yana fishi da ke ki yi kokarin ki ki ga cewa kun sasanta in akwai abin da ya ɓaci da'udu alaihi salam yana cewa kamar yadda ya zo a cikin wannan littafin almar'atu salihatu kattajil muwasta bizahabi wato mace saliha kamar wato wato hula ce da aka wanke ta da ruwan zinari wato hula ce mai hasken zinari kullama ra'aha zawjuha qarrat aynahu aynuhu duk lokacin da mijinta ya ganta to idan za zai wato idonsa za su yi sanyi ma'ana zai ji daɗin ganinta shine qurratul ayn kenan daɗin ganinta in ya ji ganta hankalinsa zai kwanta shine zuciyarsa za ta yi sanyi ya ji daɗi ra'at imra'atun zawjaha fil manami wata mace ta ga mijinta a cikin bacci wato ma'ana a cikin mafarki kenan ba da wafatihi bayan mijin ya rasu wa huwa jalisun amama hujratin mughlaqa wato yana zaune a gaban wani ɗaki wanda yake a kulle min hujaril janna a cikin ɗakunan gidan aljanna fa asalatu liman hadihi sai ta tambayi mijin ya wannan ɗakin sai faƙala sai mijin ya ce hadihil hujratu laki wannan ɗakin naki ne Lanta da tadkhulaha hamra'atun gairuki li'anni kuntu an qiradin wato naki ne ba wanda ba wadda za ta shiga daga cikin matan aljanna cikin wannan ɗakin sai dai ke kaɗai saboda ke na mutu ina mai yadda da ke wannan abin da ta gani a mafarki kenan mafarki ba a dogara da shi wajen kafa hukunci irin wannan amma dai yana nuna kenan alamar yadda da ke gudana tsakaninta da mijinta mijin ya rasu yana mai yadda da ita kamar yadda ɗazu muka ce kada miji ya mutu yana fishi da ke dalilin yadda da ita da ya tafi da shi a zuciyarsa har allah ya sa wannan matar ta ga wato wannan hali tazawwajat imra'atun zati dinin wa khuluqin min tajir min tujari sai wata mace ta wato auri wani mutum wannan mutumin ma'abocin addini ne ma'abocin kyakkyawar mu'amala ce kuma attajiri ne cikin attajirai fakanat tahtammu bi khidmatihi wa tasharu min ajlihi ta kasance tana ta himmatuwa wajen yi wa wannan mijin hidima tana masa hidima kullum tana hana idanta bacci saboda yi mata wato aiki a dalilinsa kenan famari da yauman sai wannan mijin ya yi rashin lafiya wata rana da ya yi rashin lafiya sai wannan matar fajalasat ilaihi tuqabbilu yadaihi wa rijlaihi wato sai ta zo ta zauna kusa da shi tana tsumbantan hannunsa da kafansa wata tabqi li alamihi tana kuka saboda ciwon da yake ciki fa qila laha sai aka tambaye wannan matar aka ce da ita lima taf'alina kull hadha me yasa kike aikata wannan abin duka hawini ala nafsiki ki sassautawa kanki mana faqad awshakti alal halaki kin kusa ma ke halaka saboda tashin hankalinki da kuma kukan da kike yi kin kusa ma ke halaka da sai ta ce ita mata take ba da ansa ta ce af'alu dhalika li'an radiya li'an wato ina yin haka ne li'an radiya zauji alayya li'anna de rida zauji alayya wato babun min abwabil janna sace take cewa saboda yaddan mijina a gare ni wato kofa ce cikin kofofin aljanna la uridu alhirmana minhu ban so a hana ni wannan kofar kaga mata na gari kenan da suke iya kokarin su tare da mijin nan yana da hali yana da wadata bata ce sai ka kawo min boyi ko kuku wanda zai min aiki ba a'a ta ce tana wa mijin hidima kullum hatta ma tana hana kanta wato bacci da daddare garin gyare-gyaren al'amuransa da kuma kula da shi a halin sa na rashin lafiya kuma tana kuka saboda shi amma kuma duk wannan abin tana yi ne don ta samu yadda mijinta kada mijin ya mutu ya batta yana mai fishi da ita wannan kuma darasinmu wato wannan babin yana nuna mana kaifa ta haddafi na ilaihi a zaman ki na mace wani irin magana ya kamata ki yi da mijinki mace in za ta yi magana da mijinta ba irin magana da ya kamata ta yi da wani wanda ba mijinta ba mata su lura da wannan da yawa mata suna magana da mazajensu a lafazi mai kaushi babu ladabi cikin maganar ba zaben kalmomi da ya kamata a faɗa amma yayin da suke magana da wasu mazajen da ba nasu ba za ka ga wajen gaisuwa an rintsa murya ba a jin murya sosai daga nesa muryar ta yi daɗi ta yi zaƙi don dai ba miji ba ne shaidan ake burgewa ba allah ba alhali miji ya kamata aiwa wannan kuma hatta shi mijin inda za a tuna lokacin da aka zo zancen aure da kuka zauna da wannan mijin da kir yake jin muryar ki wajen magana wata ma ba ta magana don wai jin kunya to yanzu ina kunyar ta je da ba a ji har ake faɗin wasu maganganu da ba su dace ba malam yana cewa ta haddathi ila zaujiki bi adabin wa riqqatin wa alifa ki yi magana da mijinki in za ki yi magana da shi da ladabi ki yi magana da shi a lafazi wato mai sanyi lafuzza wato zaɓi lafuzza masu taushi da kuma lafuzza wanda za a nuna ƙauna da so da kuma sabon da juna ij'ali hadithaki dafi'an bil ihtirami wa taqdiri ki zama zancen da zaki da mijinki na hira a gida ko neman wani abu da ya zamanto an dumama wannan maganar da girmamawa da ƙaddarawa tare da ana jin girmansa tare da ana jin nauyinsa haka za a yi masa magana yayin da za a tambaye shi wani abu amma ba zare masa ido za a yi ba gatsau za a yi magana kaza kaza kaza kaza kuma ana maganan ana kallon idansa zai yi tashin hankali ne zai bata rai ne har ana ta karawa dai ana son kaza ma an yi kaza ma ba a yi kaza ba ana so dai a samu inda za a yi bata wasu mata halin su kenan Allah ya shiga tsakanin mu saboda haka a gyara halaye sai ke cewa wa iyyaki wa tashwihi bil aidi ina yi miki kashe da ke kiyayi wato nune nune da hannu kina magana kina kakkada hannu ki ce kaza kaza da kuma ko jujjuyawa kina masa magana ko kina masa magana kuma kin juya baya kina tafiya ki tsaya ki fuskanci mijinki ki zo kusa da shi ko ki kama hannun shi sannan ki masa magana na tambayoyi ko na wasu abubuwan da zaki faɗa wa talaffuz bil ibarati al jariha al kharija kada mace ta yi amfani da lafuzza waɗanda suke ibarori wato lafuzza da za ta yi amfani da su wasu kalmomi maganganu masu wato raunana mutum wato aljariha masu jiwa mutum ciwo wanda suka fitar da suka fita daga hanya kuma suke fitar da mutum daga tafarki na kwarai mace ta kiyayi amfani da irin wa'annan maganganu yayin da take magana wato da mijinta qalat maratu sa'id ibn musayyib matar sa'id ibn musayyib take cewa rahimahallahu wa zawjaha Allah ya jikanta da mijinta ma kunna nukallimu azwajana illa kama tukallimuna umara'akum wato Mufa mata ban ma magana da mazajenmu sai irin yadda ku kuke magana da shugabanninku aslahakallah afakallah Allah ya gyara halinka Allah ya maka afuwa wannan su ne gafarta malam ranka dade ya hakuri lafuzza dai masu kyawu masu daɗi da miji zai ji an girmama shi an mutunta shi to ko ba a nema ba zai kawo balle an nema in an nema zai kawo fiye da abin da aka nema amma yayin da aka zo ana kausasawa miji magana ba gaisuwa ba sanda zuwa ba ladabi ba tambayan halin miji kawai bukata aka sani zani anguwa zani suna zani kasuwa zani asibiti na dawo daga can zan je can kullun ke ce nan da gele da menene akan titi to wannan wannan rayuwar ta aure tana cikin hatsari ke ba za ki ji daɗin rayuwar auren ba shi mijinki ba zai ji daɗin rayuwar ba wa qala asma bin asma dan jariha ke cewa wato na taho inda zawajiha yana wa yassa nasiha yayin da ya tashi aurar da ita la yasma minki illa hasanan kada mijinki ya ji daga gare ki sai magana mai kyawu wa qalat ummun na taha qabla zafafiha wata mace tana wa yatta nasiha yayin da aka zo aurar da ita ga miji tana cewa ya bunayya ya ke yata wato ta'addabi fil hadithi ma'a zaujiki ki zama kina da ladabi tare da mijinki in kina magana da shi wa kuni lahu ama ya kun laki abda ki zan mishi baiwa ya zama bawanki in kin saukar da kanshi zai saukar da nashi in kin daga kanki kenan shi ma zai daga nashi wa idza lam yakun kalamuki khairan min sukutiki fassamtu bi aula biki idan ki bai fi shirunki alkhairi ba to shiru din shine fi alkhairi gare ki idan har zaki magana baki tace ki ba kina faɗin maganganu masu kaushi to yin shiru ya fi akan yin magana ɗin fi yawmin sa'idin a wani lokaci wato rana na jin daɗi da farha ishtama afradul usrati wa auladuhum wasu wato iyali suka zauna da 'ya'yansu faƙalar ibn al-kabiru sai ibn al-akbar wato babban ɗa daga cikin 'ya'yan wannan mutumin yake cewa ma ra'aitu rajulun yuhibbu imra'atahu ka hubbi um-, abi ummi ni ban taba ganin mutumin da ke son matarsa ba kamar irin yadda baba yake son mama faƙalar rajul sai mutumin yake cewa wa kaifa la uhibbu imra'ati wa azzaha wa ana ana ma'aha معها 30 sana falam tarfa ترفع amami wa lam tukhalifni fi shay'in amartuha bi yake cewa ta yaya ba zan so ta ba ba zan so matata ba ta yaya ba zan wato girmama ta ba ni ina tare da ita yau shekara talatin ba ta taɓa ɗaga muryanta a gabana ba kuma ba ta taɓa saɓa min a cikin umarnina ba ka duba mata kenan na gari ba sa saɓa wa mijinsu in zan je anguwa je in an ce zauna za a zauna in an tambayi gida ɗaya ba a wuce na biyu in an tambayi wuri biyu ba a wuce na uku in an ce ɗauki biyar ba a ɗauka goma yadda ake wato kula da kai haka ake kula da hakkin miji wannan kuma yana magana akan sharikihi fi afrahihi wa ahzani ki zama kina tarayya da mijinki a cikin farin cikinsa da bakin cikinsa in abun farin ciki ne ki taya shi in abun bakin ciki ne ki nuna kema kina tare da shi wajen bakin cikin ihtarimi masha'ir zaujiki wato ki zamanto kina mai girmama jin mijinki masha'ir shine abin da mutum zai ji a ransa na daɗi da rashin daɗi wa sharikihi afrahahu wa humuma ki dinga tarayya da shi a cikin farin cikinsa ko bacin ransa falhayatu zaujiya ta kallabu bainal afrahi wal atrah ita rayuwar aure fa tana jujjuya tsakanin jin daɗi da rashin daɗi faraha da bakin ciki al'atrah shine bakin ciki da tashin hankali wani lokacin mutum zai ji ransa ya baci ba sai a gida abin ya faru ba ransa zai baci to amma zai zo ya samu natsuwa tare da iyali amma idan ya zo gidan bai samu natsuwa ba kaga zai zama matsala kanat sayyidatu khadija radiyallahu anha ummina khadija Allah ya kara mata yadda ta zama to namuzajan ta zama wato namuzaj shine abin daukan izina abin daukan misali abin daukan darasi ra'i'an mai kyawu li musharakati mar'ati mm, almar'ati li zawjiha fi afrahi wa hazani wajen mace ta yi tarayya da mijinta a cikin dadin sa da rashin dadin sa faqad 'ashat ma'ahu ayyaman sa'adati wato wa sururihi ta kasance tare da manzo sallallahu alaihi wasallam a ranakun jiddadinsa da ranakun farin cikinsa falamma nazala alaihi alwahyu yayin da wahayu ya sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam qalat bi sautin ta fada da muryar da im, wato imtala'a quwwatan wa hanana muryar da ke cike da karfi da so da kauna da tausayi tana cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya firgita da abin da ya gani a cikin kogon nan lokacin da aka fara masa wahayi take ce da shi kalla wallahi la yi Allahu abada ta ce a'a har abada wallahi Allah ba zai wato bukanta maka rai ba ai kai kana girmama bako ai kana ciyarwa ai kana kaza kana kaza ta dinga kirgawa abu nabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da yake na alkhairi ta natsar da shi thumma shamirat ala sa'idaiha sai ta zage dantse wa khadat ma'ahu mihanad da'wa sai ta kutsa duk wahalhalun da'awa din nan da annabi yake yi wato ta taimaka masa bimaliha wa ha hatta matat da dukiyarta da karfinta da duk abin da za ta iya yi ta taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam har ta mutu ta koma ga Allah radiyallahu anha wa ardaha sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwanta bai manta da ita ba bai manta da mutanenta ba duk lokacin da aka yanka dabba a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a aika wa mutanen khadija wani lokaci zai zauna haka zai dinga cewa khadija har aisha tana cewa bata taba ganin wato bata taba yin kishin wata mata da bata taba ganin ta ba kuma kamar khadija annabi sallallahu alaihi wasallam zai ambace ta koyaushe da aka ce masa me yasa kai kullum sai ka ambace khadija ya ce ai ita ta kasance kuma ta kasance ta kai a ambace ta allah ya arzuta ni wato ya arzita min ‘ya'ya ta hanyanta sannan kuma lokacin da mutane suka kafirce ta yi imani da ni mutane suka hana mu dukiyarsu ita ta bani saboda haka ta kai a girmamata mata kaga bayan mutuwanta ana tunawa da ita haka ake so a rayuwar aure akwai rayuwa akwai mutuwa ba a san waye ne gawan fari ba in miji ya kyautata matarsa ya mutu ya bar matar matar ba ta taɓa mantawa da shi ba wajen addu'anta da kirkin da ya yi ko da ta yi aure zuwa gidan wani miji haka idan miji matarsa ta mutu tana mai hali na gari ko da matan nan ta mutu ya zo ya auro wata mata ba zai taɓa mantawa da ita ba a cikin addu'o'insa da zai yi qalat umamatu bintu harith radiyallahu anha wato umama yar haris take cewa tusi binataha inda zawaj tana wa ita nasiha yayin da aka zo aurar da ita tana cewa wa taqil farha idha kana tarhan wato sanci wato farin ciki da murna idan yana hazinan kenan yana halin bakin ciki wal iktiab da kuma wato yana da mutum ya zo wani lokaci zai ga ransa a bace hankalinsa ya tashi to mutum ya yi shiru sannan kuma a ki nisanci wal iktiabi idza kana farihan kada ki nuna tashin hankali ko bakin ciki idan ya zo yana da farin ciki in ya zo da farin ciki ko baki da abu farin ciki ki yi tarayya da shi in ya zo da bakin ciki ko baki da abu bakin ciki ki yi tarayya da shi don ku gudanar da wato rayuwar ku ta wannan hanyar haka shi ma kar abun tashi hankali ya sami ki shi ya nuna bai damu ba yana jin daɗi ko ke kina halin wato rashin jin daɗi shi ya nuna jin daɗi kowanne ba a so wal ula min taksiri taqsiri wa thaniya min wato hali na farkon nan yana daga cikin tawaya hali na farko tawaya ce yayin da mutum abun bakin ciki ya same shi gazo kana jin daɗi kana murna gaskiya ka tawaye masa daga haƙƙi sai kuma wato mutum yana da abun bakin ciki kai ka nuna farin ciki kuma gaskiya akwai bata masa rayuwa wannan ba a so wa qalat ummun tansahu ibnataha wata mace tana wa ƴatta nasiha tana ce mata ta ce ishtuma abiki khamsan wa na sana lam yarani hazinatan inda farahihi wala mubtasimatan inda huznihi take cewa na zauna da babanki tsawon shekaru 25 bai taba gani na ina bakin ciki ba a lokacin da shi yana farin ciki bai taba gani ina murmushi ba a lokacin da shi ransa a bace ko da a bayan katanga kina dariya kika fito kin ga fuskan shi a turnike to ke ma ki taya shi da wannan wato ki bincika me ya faru sannan kar ki nuna cewa kina murmushi ko kina farha da abin da ya same shi wata mace ta zawajin imratin mai suratul hali tajiran basitan wato wata mace ta auri wani miji wannan mijin wato mutum ne wanda halinsa baya baya da wani abin kirki fa fataha Allahu alaihi wa tawassa'a wato fi tijaratihi washtara laha tsira min alhuri sai Allah ya buɗa masa arziki ya yalwata ya saya mata ababen ado da yawa maja ja'at ayyaman shadadi sai ga ranakun tsanani suka zo zahabat bi tijaratihi an akhiriha wa lam yabqa mahu illa alqalil duk dukiyarsa ta tafi ba abin da ya rage sai kadan fa atatu kullama tamliku min dhahabin wa atat bihi min baiti abiha wa ahda ilaiha wa au uhdiya ilaiha wato mutumin nan da ya zo ya shiga talauci sai matan nan ta bashi dukkan dukiyar da wato mijin ya bata gwalagwalai da ya saya mata kayan adon ya ta wa mijin sannan duk abin da ma aka bata koma abin da aka bata a gida ta kawo mijin wa zalla yutajiru bi thamanihi wato ya tsaya yana ta kasuwanci da abin da matar ta bashi nan hatta waqafa ala qadamaihi marratan ukhra har ya tsaya da kafansa karo na biyu ya samu wadata fa adalaha dhahabaha wa mithlahu hadiyatan laha sai mayar mata da dukkan ta. da ya karba ya yi kasuwanci sai ya bata kuma kwatankwacin abin da ya ba wato ta bashi din saboda murna me yasa alamu sa na datiha wa ha ila jiware saboda karfafa shi da ta yi saboda tsayawan da ta yi a gefensa a lokacin da ya rasa sabanin wasu mata da zarar mutum ya rasa ana neman a fita daga wannan gidan a koma inda kuma ake ganin za a samu wannan matar ta zauna tare da mijinta har Allah ya sake wadata su a karo na biyu ya ba su fiye da abin da suka rasa a wancan karo na farko abu na gaba kuma shine kuni aunan ala alal kasbil halal kuni aunan la ke a zaman ki na mace a gidan miji ki zan mai taimakawa mijinki wajen wato cin dukiya na halal wajen neman halal dinsa kullu jasadin nabata min min haramin fannaru aula bi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk jikin da ya wato naman da ya tsira da haramun to fa wuta ce ta cancanci wannan naman faharisi ala an takuni aunan li zawjiki ala al-kasbi halal ki a zaman ki na mace ki zan mai taimaka mijinki wajen neman arziki na halal kana ar-rajulu min as-salafi as-salih wani mutum ya kasance a cikin salafus salih a cikin magabata na kwarai kenan wannan mutumin ya kasance idan kharaja min baitihi idan ya fita daga gidansa yuridul amala zai nemi wato zai nufi wurin aiki wal kasbi da kuma neman arziki ta taqulu lahum ra'atuhu sai matarsa ta ce da shi ya abdullah ya kai bawan Allah iyyaka wal kasbil haram ni ina maka ka shedi fa wal harama ka nisanci dukiya ta haramun ina gargadin ka ka nisanci dukiyar haram fa inna nasbiru alal ju'i wad dur mu za mu iya mu yi hakuri da yunwa da cutarwa da rashi zai mana amma wala nasbiru ala nari ba za mu iya jure wa wuta ba idan muka ci haramun wajadat imra'atun fi suqil madinati kisan ahmara wato wata mace ta samu wata duki wato kis wani kis wato wata jaka kenan ahmara ja bihi alf dinar akwai dinare dubu a ciki fa amsakat bihi wa adat ila baitiha sai ta dauki wannan wato jakar ta koma gida wajen mijinta kenan ta koma gida wa akhbara zawjaha bima wajada sai ta baiwa mijinta labarin abin da ta samu fa fahamma bi akhdhi dananiri wa infaqiha sai yunkura zai dauki kudaden nan ya ciyar da su ya bada su fanahatul qa'ila sai ta hana shi tana mai cewa yajibu alayka an tadhhaba ila suqi wa ta'rifa an-nasa annana wajadna amanatan hiya milkun liman yukhbiruna bi alamatiha ka je kasuwa ka je shela ka sanar da mutane mu mun samu wata amana wadda duk wanda ya yi bayanin yanayinsa kayan shi ne za mu bashi fa zahaba zawju ila suq sai mutumin nan ya je kasuwa wa akhbara an-nasa bima qalat imra'atu sai ga mutane abinda matar ta gaya masa wato na shela din kenan fa atahu rajulun sai wani ya zo masa wa qala lahu sai ya ce da shi kuntu ala farasi ni ina tafi akan doki na fa sakata minni kisun ahmara bihi alf dinar wato wata jaka ta faɗi a hannuna akwai dinari dubu a ciki faƙalar zauji sai mutumin ya ce kowa bi ainihi shine wannan jakar wajadatu mra'ati fi suq mata ta ce ta tsinci wannan abun a cikin kasuwa fakala sahibu dananiri mubtasiman sai mai wannan dukiya ya ce wato yana murmushi ya ce innahu min mali sadaka wannan daga cikin kudin zakka ne zahabtu li utiyahu liman yastahiquhu dama da zan je ne in ba da ita ga wanda ya cancanta wala ajidu afdala minka anta wa zawjatuk wato ban samu ba wanda ya fi cancanci in bashi wannan dukiyar an ta kai wa zaujataka kamar wato kai da iyalinka sai ba su wannan dukiyar saboda haka kiyaye wato amana kenan da kuma kasancewa tare da miji wajen taimaka masa kar ya ci haramun in yana kawo abin da ba a sani ba a gida akai akai a bincika a yi masa gargadi mai gida ka kula da haƙƙin mutane kada ka kawo mana haramun fa kar mu shiga hatsari bayaninmu na gaba kuma kuni qanu'atun bi zawjiki ki zama kin wadatu kina da wadata wato ga mijinki kin wadatu da shi ba daga gare shi ba min sa'adati fi dunya wal akhirati qana'atul mar'ati bi zawjiha wato yana daga cikin rabota babba a duniya da lahira ga mace ta zamanto ta wadatu da mijinta ma'ana mijinta ya wadatar da ita ta gamsu da shi fala ya dafan uha jamaluha kenta wa husnuha da jamalinta wato adonta ko kwalliyanta da kyawun halittanta au makanata ko kuma eh, wato matsayinta na aiki au hasabaha ko kuma dai darajanta haka ilan nazari ila gairihi ba zai kai ta ga kallon wani miji wanda ba mijinta ba wa madaha Allahu azza wa jalla nisa ahli jannati bi tilka sifa Allah madaukaki ya yaba wa matan aljanna da wannan siffa na cewa su ba sa daga idon su zuwa ga wani miji wanda ba nasu ba Allah ya ce fi hinna qasiratu tarfi a cikin aljanna akwai wanda suke qasiratu tarfi wato idanuwansu takaitattu suke ga mazajensu qala abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma ibn abbas Allah ya kara masu yadda yake cewa la yarayna shay'an fil jannati ahsana min azwajihinna su ba sa gani a gidan aljanna wani abu ko wani wanda yafi mijinsu kyawu mijinsu shine abin da ke idon su wa ruya fil athar an rawaito daga athari cewa anna mara'atan min ahli aljanna wata mace cikin matan aljanna idza ra'at zawjaha idan ta ga mijinta qala lahu sai ta ce da shi wallahi ma ara fil shi an ahsana minka ni ba na ganin wani abin da ya kai ka kyawu cikin gidan aljanna wala fil shi an habba ilayya minka babu kuma wani abin da fi so a gidan aljanna fiye da kai falhamdulillahi na godiya ga Allah an ja'alaka kali wa ja'alani lak da ya sanya ni in zama matarka kai kuma ya sanya ka ka zama mijina wa qalat umamatu bintul haris umamatu ir haris take cewa tansahu ibnataha qabla zawaji take wa yatta wato gargadi wajen aure tana cewa alaiki bisahbati wal ina horonki da abota da mijinki kyakkyawan abokantaka da kuma nuna masa wadata wa qala ruwa wani daga cikin marawaita ke cewa ra'aitu fi tariqi ta arabiya ina tafiya a makka kan hanya sai naga wani ba kauye ma ra'aytu ahsan arabiya wata mace kenan daga cikin matan kauye ma ra'aytu ahsana minha wato ban taba ganin matar da take da kyawu wajahan fuska ba irin irinta faqa'atu anzuru ilaiha sai na zauna ina kallanta wa ta'ajjabu min jamaliha ina mamakin kenta fa iza shaykhun kasirun ga wani tsoho ya zo gajere haka fa akhadha bi ridaiha sai ya kama zaninta wa sara biha sai yana tafiya da ita wa madha sai ya ci gaba da tafiya falaqitu hamaratan ukhra sai wani lokaci na sake gamuwa da ita fa qultu laha sai nake tambayanta man hadha shaykh shin wane ne wannan tsoho gajeren da na ganki da shi kala sai ta ce zauji mijina ne qultu sai na ce kaifa tardi kaifa yarda misluki bi mithlihi ta yaya irinki kuma zai yadda da wannan a ce shine mijinsa sai matan ta wake tana cewa ayan ajaban lil huri yajri wa shahaha tazuffu ila shaykhin bi aqbahi timthalin da'ani ilaihi annahu dhu qarabatin ya'azzu alaina min bani al-ammi wal khali tana cewa abin mamaki ga sunan matayen horo wanda abin nan ƙwauransu suna gudana a jikinsu kyawun halittansu ga nan ana gani amma kuma ga shi ana kai su ga wani miji wanda shi kuma tsoho ne kuma halittansa ba mai kyau ba wato abin da ya haɗa ni da shi shine dangantaka wato akwai an haɗa irin haɗin gida aka yi zu ba shi wa makusanci ne ma'ana akwai dangantaka tsakaninsu yana da nauyi a kansu suna mutunta bani ammi da bani khal wato irin bafanni da kawunnai ne irin wannan auren aka hada na gida saboda haka ita ta yadda da shi a zaman mijinta ba ta wuce zuwa wani waje ba Allah ya mu dace da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam za mu takaita ana wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa baraka ala abdika rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh